คือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรมไม่มีชีวิตใดที่จะถูกบังคับ นอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถ มารดาก็อย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามี เนื่องโดยลูกของนางและพ่อของเด็กก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่พัญญาเนื่องด้วยลูกของเขา และหน้าที่ของทายาท ผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าทั้งสองต้องการหย่านม อันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากทั้งสองแล้ว ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขาทั้งสอง และหากพวกเจ้าประสงค์ ใจมีแม่นมขึ้นแก่ลูกๆของพวกเจ้าแล้ว ก็ย่อมไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจ้า เมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอบแทน โดยชอบธรรมและจงยำเกรงต่อลอเถิดและพึงทราบเถิดว่า แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ والذين يتوفون منكم ويذرون أ ز و ا ج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ت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 ครั้นเมื่อพวกนางถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้ว ก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้า ในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรม แล้วล้อนั้นทรงรอบรู้ได้เป็นอย่างดีในสิ่งที่เจ้ากระทำ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 و ع ل م و ا أن الله غفور حليم และไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจ้า ในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเป็นนัยยะในการขอแต่งงานดิง และสิ่งที่พวกเจ้าเก็บงำไว้ในใจของพวกเจ้า อัลลอฮ์ทรงรู้ว่า พวกเจ้าจะกล่าวให้นางทราบ แต่ถ้าว่าพวกเจ้าอย่าให้สัญญาแก่นางเป็นการลับ นอกจากพวกเจ้าจะกล่าวถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น จงอย่าตัดสินใจทำพิธีแต่งงาน จนกว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้จะบรรลุถึงการสิ้นสุดของมัน และพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้า พวกเจ้าจงระมัดระวังการลงโทษของพระองค์และพึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติ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 โดยที่พวกเจ้ายังมิได้แต่ต้องนางหรือยังมิได้กำหนดสินสอดใด ๆ แก่พวกนางและจงให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนางโดยหน้าที่ของผู้มั่งมีนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขา และหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขา ทั้งนี้เป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรม เป็นสิทธิที่อยู่เหนือผู้กระทำดีทั้งหลาย وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير และถ้าหากพวกเจ้าอย่าพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องนาง โดยที่พวกเจ้าได้กำหนด สินสอดแก่นางแล้ว ก็จงให้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดไว้ นอกจากว่าพวกนางจะยกให้ หรือผู้ที่การตกลงแต่ง งานอยู่ในมือของเขาจะยกให้ และการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้น เป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่า และพวกเจ้าจงอย่าลืม การทำคุณในระหว่างพวกเจ้าแท้จริง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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم และบรรดาผู้ที่ถึงแก่ชีวิตในหมู่พวกเจ้า และละทิ้งคู่ครองไว้นั้น จงให้มีพ่อในกรรมไว้ให้แก่คู่ครองของเขา ซึ่งสิ่งอำนวยประโยชน์แก่นางถึงหนึ่งปี โดยไม่มีการขับไล่ แต่ถ้าพวกนางออกไปเองก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจ้า ในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณและสำหรับบรรดาหญิงที่ถูกยานั้น จะรับสิ่งอำนวยประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิเหนือผู้ยำเกรงทั้งหลาย كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم ت ع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 วกเจ้าจงตายเสียเถิดภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีบุญคุณแก่มนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณพระองค์ و ق ا ت ل في سبيل الله و ا ع ل م أن الله سميع عليم และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของลอเถิด และพึงทราบเถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้มันจะลลดียุกริดุลลอฮ์กัรดันฮัสนันฟยุดาอิฟฮูละหูอัดอาฟันคัทีรห์วัลลอฮุยักบิดวยับสุตวอิลัยฮิตุรจาวนมีใครบ้างไหมที่ให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดี แล้วพระองค์จะส่งเพิ่มพูนหนี้นั้น ให้แก่เขามากมายหลายเท่า แล้วล้อนั้นทรงกำไว้และทรงแบออก และยังพระองค์เท่านั้น พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอัลมตรอิลัลมลอิมบนีอิสราอิลมิบาดมูซาอิดกาลูลินบีลลุม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 โปรดส่งกษัตริย์องค์หนึ่งมาให้แก่พวกเราเถิดพวกเราจะได้ต่อสู้ในทางของลอเขากล่าวว่า อาจเป็นไปได้ไหมว่า พวกเจ้านั้น ถ้าการสู้รบได้ถูกกำหนด แก่พวกเจ้าแล้ว พวกเจ้าจะไม่ต่อสู้ พวกเขากล่าวว่า และมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกเรากระนั้นหรือ ที่พวกเราจะไม่ต่อสู้ในหนทางของหลอ ทั้งที่พวกเราและลูกๆของพวกเราถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านของเรา ครั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดแก่เขาแล้ว พวกเขาก็ผินหลังให้ นอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้น และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้อาธรรมเหล่านั้น و ق ا قد بعث لكم طالوت م ل ك ا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم และนบีของพวกเขาก็กล่าวแก่พวกเขาว่า แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงส่งตอลูตมา เป็นกษัตริย์แก่พวกเจ้า แล้วพวกเขากล่าวว่า เขาจะมีอำนาจเหนือพวกเราได้อย่างไร ทั้งๆทที่พวกเราเป็นผู้สมควรแก่อำนาจนั้นยิ่งกว่าเขา แล้วเขาก็ไม่ได้รับทรัพย์สมบัติอันมากมายนบีของเขากล่าวว่า อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอำนาจเหนือพวกเจ้า และได้ทรงเพิ่มให้แก่เขาอีก ซึ่งความรู้อย่างกว้างขวางและร่างกายที่กำยำ แล้วล้อนั้นจะทรงประทานอำนาจของพระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แล้วล้อนั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين และนบีของพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่า แท้จริง สัญญาณแห่งอำนาจของเขานั้น คือการที่หีบใบนั้นจะมาอย่างพวกเจ้า ในหีบนั้นมีความสงบจากพระผู้บานของพวกเจ้า และมีส่วนที่เหลือจากสิ่งที่วงวานของมูซาและฮารูนได้ละทิ้งไว้ โดยที่มาลายกะจะแบกมา แท้จริง ในเรื่องนั้นมีสัญญาณหนึ่ง แน่นอนสำหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา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 فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت ۖ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ครั้นเมื่อตอลูดได้นำกำลังทหารออกไป เขาได้กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ทดสอบพวกเจ้าด้วยแม่น้ำสายหนึ่ง ผู้ใดดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้น เขาไม่ใช่พวกของฉัน และผู้ใดชิมมันแท้ จริงพวกเขาก็เป็นพวกของฉัน นอกจากผู้ที่วักน้ำเพียงอุ้งมือหนึ่งเท่านั้น แต่พวกเขาก็ดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้น นอกจากส่วนน้อยในหมู่ของเขาเท่านั้น ครั้นเมื่อตอลูดและบรรดาผู้ศรัทธาที่ร่วมอยู่กับเขาได้ข้ามแม่น้ำไป พวกเขาก็กล่าวว่า วันนี้พวกเราไม่มีกำลังใด ๆ ที่จะต่อสู้กับยาลุด และไพร่ผลของเขาได้ บรรดาผู้ที่เชื่อ แน่ว่าพวกเขาจะได้พบกับ อัลลอฮ์ได้กล่าวว่า กี่มากน้อยแล้ว พวกน้อย เอาชนะพวกมากได้ ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลายและ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين และเมื่อพวกเขาได้ออกไปเผชิญหน้ากับยาลุตและไพร่พลของเขาแล้ว พวกเขาก็กล่าวว่า โอ้พระผู้บานของเรา โปรดประทานความอดทนให้แก่พวกเราด้วยเถิด และโปรดให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดช่วยพวกเราให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและอัลลอฮ์มุลก์และฮิกมะต์และอัลลัมฮูมิมมายะชา ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين และพวกเขาก็ยังความปราชัยแก่พวกนั้น ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และดาวูดได้ฆ่ายาลูด และอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจ และความรู้แก่เขา และทรงสอนเขาจากสิ่งที่พระองค์ ประสงค์ และหากว่า อัลลอฮ์นั้นไม่ทรงป้องกัน มนุษย์ซึ่งบางส่วนของพวกเขากับอีกบางส่วนแล้วไซแน่นอน แผ่นดินนี้ก็ย่อมเสื่อมเสียไปแล้ว แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้น ทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่โลกทั้งหลายน นั่นแหละคือบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ซึ่งเราจะอ่านองค์การเหล่านั้นให้เจ้า ฟังด้วยความจริง และแท้จริง เจ้าเป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาศาสนาทูตทั้งหลาย تلك ا ل ر س า فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 บุตรของมารยาและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์ และหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้ว บรรดาชนหลังจากพวกเขา ก็คงไม่ฆ่าฟันกัน หลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเขา แต่ถ้าว่าพวกเขาขัดแย้งกัน แล้วในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ศรัทธา และในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้ว พวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกัน แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ยาอายุฮัลลดีนอามานูอันฟิกูมิมมารซักนาคุมมินกับล أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนจากวันหนึ่งจะมา ซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขาย ไม่มีการเป็นมิตร และไม่มีการช่วยเหลือใดๆ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือพวกที่อาธรรม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 ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลาย โดยที่การง่วงนอนและการนอนหลับใด ๆ จะไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์ สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้า และสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน เป็นสิทธิของพระองค์ ใครเล่าจะเป็นผู้ที่จะขอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นหน้าที่พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขา และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขา และพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใด จากความรู้ของพระองค์ไว้ได้ นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น เก้าอี้ของพระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการรักษามันทั้งสองก็ไม่เป็นภาระหนักแก่พระองค์ และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่ لا إكراه في الدين قد ت ร ي ن الرشد من ا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ไม่มีการบังคับใด ๆ ในศาสนาอิสลามแน่นอน ความถูกต้องนั้นเป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วจากความผิด ดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัตตอฮูดและศรัทธาต่อล้อแล้ว แน่นอนเขาได้ยึดเอาห่วงอันมั่นคงไว้แล้ว โดยไม่มีการแยกออกเกิดขึ้นแก่มัน และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ออัลลลลฮฺวะุ الله ولي الذين آ م ن จุฮุมมินัล ا ุ ظ ل م ا ت إلى ا น ن و ر والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون อัลลอฮ์นั้นคือผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาโดยนำเอาพวกเขาออกจากความมืดสู่แสงสว่าง และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น บรรดาผู้ช่วยเหลือของเขาคืออัตตอกูดโดยที่พวกมันนั้นจะนำพวกเขาออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืด ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล أ ل ล تر إلى الذي حاج إ ب มฟีร م บ ي ر ب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 والله لا يهدي القوم الظالمين มุฮัมมัด เจ้าไม่ได้มองดู ผู้โต้แย้งอิบราฮิมในเรื่องของ พระผู้อิบานของเขาดอกหรือเนื่องจาก อัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจแก่เขา ขณะที่อิบราฮิมได้กล่าวว่า พระผู้อภิบาลของฉันนั้น คือผู้ที่ทรงให้เป็น และทรงให้ตายได้ เขากล่าวว่า ข้าก็ให้เป็นและให้ตายได้ อิบราฮิมกล่าวว่า ที่จริงอัลลอฮ์นั้นทรงนำดวงอาทิตย์มาจากทิศตะวันออก และจงนำมันมาทางทิศตะวันตกเถิดแล้วผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ได้รับความงม และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงประทานแนวทางอันถูกต้อง แก่ผู้อาธรรมทั้งหลาย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 فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير หรือเช่นผู้ที่ได้ผ่านเมืองหนึ่ง โดยที่มันพังทับลงมาบนหลังคาของมัน เขาได้กล่าวว่า อัลลอฮ์จะทรงให้เมืองนี้ มีชีวิตขึ้นได้อย่างไร หลังจากที่มันได้พังพินาศไปแล้ว และอัลลอฮ์ก็ทรงให้เขาตายไปเป็นเวลาร้อยปี ภายหลังพระองค์ทรงทำให้เขาฟื้นคืนชีพ พระองค์ทรงถามว่า เจ้าพำนักอยู่นานเท่าใด เขาตอบว่า ฉันพักอยู่วันหนึ่ง หรือบางส่วนของวันเท่านั้น พระองค์ทรงกล่าวว่า ไม่ได้ เจ้าพักอยู่นานถึงร้อยปี เจ้าจงมองดูอาหารของเจ้าและเครื่องดื่มของเจ้า มันยังไม่บูดเลย และจงมองดูลาของเจ้าสิเ เพื่อเราจะให้เจ้านั้นเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์ และจงมองบรรดากระดูกเหล่านั้น ดูว่าเรากำลังยกมันไว้ณที่ของมัน และประกอบมันขึ้น แล้วมีเนื้อหุ้มห่อมันอย่างไร ครั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้ประจักษ์แก่เขา เขาก็กล่าวว่า ฉันทราบแล้ว แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง